Patiesi, vai zvaigznēm rūp lietām spēlē? Nākamajā dienā mēs atkal jājām pie nūma. Iesākumā mēs nevarējām viņu atrast, bet tad aiz pakalnu izdzirdām viņa flau. Un tur viņš sēdēja un savā nodabā spēlēja, kamēr viņam apkārt ganījās aitas. Ieraudzījis mūs, viņš izņēma no mutes flautu, izspļāva siekas tad iesmējās un sacīja: Vai jūs jau atkal esat klāt? Varēja noprast, ka viņš priecājas par mūsu atgriešanos. Mēs izņēmām savas flautas un spēlējām visi trīs. Atskanēja tik skaistas melodijas, ka es neapjautu, kā mums izdevās tās nospēlēt. Žēl, ka te nav neviena, kas dzirdētu, cik labi mēs spēlējam. Es ieteicos. Zāle mūs dzird, man nav sacīt un puķis, un vējš. Koki dzird, kā mēs spēlējam, vītoli, kur noliekušies par trautiņu. Vai tie dzird? Es brīnījos. Vai tiem patīk mūzika? Jā, tiem ļoti patīk. Nu, no atteica. Labu brīdi mēs spēlējām zālei un puķiem, un vējiem un kokiem, un tomēr es domāju, cik žēl, ka mūs nedzird neviens cilvēks. Un tad nonno ierunāja. Mēs varam aiziet uz mājām un uzspēlēt manai vecmāmiņai, ja tu vēlies. Manai vecmāmiņai, pie kuras es dzīvoju. Vai viņa dzīvo tālu no šejienes? Es jautāju. Jā, bet ceļš būs īs, ja ejot mēs spēlēsim. Nanna atteica. Jā, jā, ik nemaz nebūs garš, ja vien mēs ejot spēlēsim. Jum jums piekrita. Viņš gribēja, lai mēs aiziet uz mājām pie nonno vecmāmiņas, un arī es to gribēju pasakās, allaž var sastapt vecas, mīļas vecmāmiņas. Bet īstu dzīvu vecmāmiņu es nekad vēl nebiju sastaps, lai gan tādu patiešām ir krietni daudz, un tāpēc man likās, ka būtu tik jauka aiziet ciemos pie nonno vecmāmiņas. Mums vajadzēja ņemt līdzi nonno aitas ar visiem jēriem un mīramies. <laughs> Tā iznāca vesela karavāna. Priekšgāja jumjums un nonno un es, aiz mums aicis un jēra, un visbeidzot rikšoja miramis. Lēnā gaitā, gan arī izvēkā kāla punts. Mēs gājām pāri pakalniem un ejot spēlējām. Jēriņi laikam gan brīnījās, kur mēs ejam. Bet droši vien tiem likās jautri tā diešana, jo tie brēc un spriņģoja mums apkārt. Kad bijām gājuši jau daudz stundas un šķērsojuši daudz pakalnus, mēs nonācām pie nomno mājas. Arī šī bija māja, kādas sastopams pasakās. Maza, patīkama mājiņa ar salmu jumtu, un ap to diez iedēja daudz ceriņu un jasmību. Tagad palieciet klus, mēs pārsteigsim vecmāmiņu, nonā sacīja. Loks stāvēja vaļā un varēja dzirdēt, ka iekšā kāds rosās. Mēs sastājāmies pie loga. Nonno, jums un es. Viens, divi, trīs, Mamma skaitīja. Sākam! Un mēs sākām. Mēs spēlējām tik jautru melodiju, ka to izdzieduši hēriņi sāka lēkāt un dansot. Un pie loga pienāca vecenīte, kas izskatījās ļoti mīļa. Tā bija Dono vecmāmiņa, sasit uz plaukstas viņa teica, Ak, tavu skaistu mūziku! Labu brīdi mēs spēlējām vecmāmiņai, un viņa visu laiku stāvēja pie loga un klausījās. Viņa bija veca un šķita kā no pasakas iznākusi, lai gan bija īsta dzīva vecmāmiņa. Pēc tam mēs iegājām istabā, no nu, no vecmāmiņa apvaicējās, vai mēs esam izsalkuši, un izsalkuši mēs bijām. Tad viņa paģēma maizes klaipu un nogriezus no tā biezas rikas sniedza mums. Tā bija brūna, kraukšķoša maize, Visgaršīgākā maize, kādu savā mūžā bija ēdis. Ai, cik tā ir garšīga! Es teicu, no, no. Kas šī ir par maizi? Es nezinu, vai tā ir kāda sevišķa maize, no, no atbildēja. Mēs mēdzam to saukt par maizi, kas remdē izsaukumu. Arī Miramisa gribēja piedalīties ēšanā. Pienākus pie vaļējā loga, viņa iebāz galvu un klusi iesviedzās. Mēs smējāmies, jo ja tas izskatījās gaužām jocīgi bet no, no vecmāmiņa papuķēja miramisē purnu un iedeva garšīgo maizi arī viņai. Pēc tam man sagribējās dzert, un, kad es to pateicu nonno, viņš atbildēja, nāc man līdzi. Viņš ieveda mūs dārzā, un tur tecēja dzidrs avots. Iegrimdēja savotā koka toveri, nonno pasmēla ūdeni, un mēs padzērāmies no tovera. Tas bija visvēsākais un visgaršīgākais ūdens, kādu savā mūžā biju dzēris. Ai, Cik tas bija garšīgs! Es acīju no no. Kas šis ir par avotu? Es nezinu, vai šis ir kāds sevišķs avots, Nonna atbildēja. Mēs mēdzam to saukt par avotu, kas dzesē slāpes. Arī mīra misa bija slāpus, un mēs devām viņai padzerties ūdeni, arī jēriem un aitām. Drīz nonno ar savām aitām bija jādodas atpakaļ ganībās uz pakalniem, un viņš lūdz vecmāmiņu iedot viņam apme kurā viņš mēdz ietīties, kad ar savām aitām gulēja pa nakti ārā. Vecmāmiņa paņēma brūnu apmetni un iedeva to nonno. Es domāju, ka nonno ir bezgala laimīgs, ka var gulēt ārā. Es nereiz to nebiju darījis. Dažreiz Benka ar savu tēta māmiņu brauc ar velosipēdiem un pārnakšņoja teltī. Viņa apmetās kādā umulīgā meža uzkalniņā, viņam līdz bija guņam maisi, kuros pārlaist nakti. Benka vienmēr sacīja, ka nesot nekas jaukāks par nakšņošanu ārā, un es tam piekrītu. Cik labi tādam, kas visu nakti var gulēt ārā, sacīja Nonno. <laughs> Tu taču arī vari gulēt ārā, atbildēja Nonno. Nāc man līdzi! Nē, es atteicu. Mans tēvs karalis uztrauksies, ja es nepārnākšu mājās. Es varu aiznest ziņu būs kungam karalim, ka šonakt tu paliksi ārā man no vecmāmiņa sacīja. Un arī manam tēvam, jums sacīja. Arī rožu dārza dārzniekam, piebilda man no vecmāmiņa. No prieka mēs ar jumjum sākām lēkāt un daudzīties draiskāk nekā jēriņi, bet non no vecmāmiņa paskatījās uz mūsu īsajiem baltajiem krekliem, vienīgu apģērbu, kas mums bija mugurā, un teica, kad uzkritīs rase, jums būs augsts un piepeši viņa kļuva bēdīga un ierunājās ļoti klusā, smalkā balsī. Man ir vēl divi apmetņi. Piegājusi pie vecas lādes, kas stāvēja istabas kaktā, vecmāmiņa izņēma divus apmetņus. Vienu sarkanu, otru zilu. Manu brāļu apmetņi. Nono sacīja un arī kļuva bēdīgs. Kur ir tavi brāļi? Es vaicāju. Gruņinieks Kato man no čukstē. Cietsirdīgais bruņinieks Kato aizveda tos. Kad viņš izrunāja šos vārdus, miramis ārpusē iezviedzās tā, it kā viņai kāds būtu uzšāvis ar pātagu. Ik viens jēriņš izbijies aizskrēja pie savas mātes, un visas aitas blēja tā, it kā būtu pienākusi to pēdējā stundiņa. Bet Donno vecmāmiņa iedeva man sarkano apmetni un Juljumam zilo, un Nanno viņa iedeva maizes klaipu, kas remdē izsalkumu, un krūzi ūdens no avota, kas dzesēs lāpes. Un tā mēs devāmies atpakaļ, pāri pakalniem, pa to pašu ceļu, pa kuru bijām nākuši šurp. Es skumu par Nanno brāļiem, bet nespēju nepriecāties, ka varēšu gulēt ārā. Nonākuši pie pakalna ar vītolu, kas liecās pāri strautu, mēs apstājāmies, un Nanno sacīja, ka te mums jāpmetas uz nakti. Un tā mēs izdarījām. Mēs iekūrām ugunskura, lielu, siltu, brīnišķīgu ugunskura, un mēs sēdējām ap to un ēdām maizi, kas remdēja izsalkumu, un dzērām ūdeni no avota, kas dzēsēs lāpas. Un uzkrita ras, un izdājās tums, bet tas nekas, jo ap ugunskuru bija gaišs un silts. Mēs ietināmies savos apmetņos un sagulāmies cieši ap uguni, un ap mūs gulēja visas aitas un visi jēri Tūpā ganījās mira misi. Mēs gulējām un dzirdējām, kā zālē iešalts vējš, un redzējām ugunskurs, kas iedegas tālumā. Daudz, daudz ugunskuru, kas kvēloja naktī, jo uz zaļo pļavu salas bija daudz, daudz gan. Mēs dzirdējām viņus spēlējam tumsā, to seno melodiju, par kuru Nono sacīja gan esot spēlējuši to tūkstošiem un tūkstošiem gadu, Jā, mēs tur gulējām, vērojām ugunskurus un klausījāmies seno melodiju. Tā atplūda pie mums no kāda nepazīstama gana, kas naktī spēlēja mums. Bija sajūta, it kā šī melodija vēlētos sacīt kaut ko sevišķu tieši man. Pie debesīm mirdzēja zvaigznes, vislielākās un vispožākās kādas es jebkad biju redzējis. Es gulēju un lūkojos zvaigznēs. Es pagriezos uz muguras un gulēju tā, un jutos tik labi savā sarkanajā apmetnī un lūkojos zvaigznēs. Un tad man ienāca prātā, ka mēs tikām spēlējuši zālē un puķiem un vējiem un kokiem, un mamma bija sacījis, ka tiem melodija patīkot. Bet mēs netikām spēlējuši zvaigznēm. Diez, vai zvaigznēm rūp? ja tām spēlē. Es pašlaik prātoju. Es pajautāju to nomno, viņš atteica, ka pēc viņa domām rūkot gan. Un mēs apsēdāmies pie ugunskura un izņēmuši savas flautas, nospēlējām zvaigznēm īsu melodiju.